baramukije mwebwe mwese muteze amatwi ibiganiro bya kadisanganiro ndabahaye n'ikaze murano makuru yo kuri wa kabiri igenekerezo cya gatandatu ukwezi kwa kane amakuru nayo akaba n'ingingo nkuru nkuru zikurikira imyaka mirongo ibiri n'indwi irarangiye uwahoze ari umukuru w'igihugu Cypriano Ntajyamira agandaguwe igihe yari mu ndege yarasigwa ku kibuga cy'indege i Kanombe mu gihugu cy'u Rwanda nta nyishu itomoye ku rubanza rwa Cypriano Ntajyamira iraboneka ngo ariko uburundi buzoguma bwishuza ubwo rubanza muraza kubitega biri murano makuru aracibonekeza ugucekwa ku kazi kw'abayobozi b'amashuri n'abigisha cyane cyane bakorera mu makomini ya giheta na makebuko ni mu ntara ya gitega umuyobozi mushasha w'indero muri iyo ntara arabagabisha guca n'andi y'amagara y'abantu nk'uko byama buri wa kabiri muganga goderive nimubona aza kutubwira ibijyanye n'indwara zihungabanya inyifato y'abana igatuma badakura neza bita otisme mu rurimi rw'igifaransa ivete nije imbere nje ngo ndabashikiriza no makuru mwinga bw'ivyo mahari innocent bibona imana sangwa muri sanze kuri radio isanganiro Nongere ndabikaze murano makuru buri genekerezo rya gatandatu kwezi kwa kane abarundi baribuka imyaka bibuka imyaka 2007 irangiye umukuru w'igihugu Cyprien Ntajyamira agandaguye igihindege yarimwo na mugenzi we wo mu gihugu cy'u Rwanda yarasigaho ku kibuga c'indege ikanombe mu gihugu cy'u Rwanda ibihe ngo Burundi bwagiye buracamwo ngo vyabaye intambamyi ku rubanza rwa Cypriano na Jamira yahoze arongoye Burundi mu kiganiro c'abavugizi b'inzego zitandukanye za leta ku munsi wa gatanu w'indwiheze mu ntara ya Kirundo umuvugizi wa leta amenyesha ko Burundi butaradohoka kwishuza ugo rubanza kuko uretse ko inyishitomo itaraboneka leta ntihengeshanya gushikiriza ico kibazo Prosper Ntagwamiye yamenyesheje ko imigenderanire y'ibihugu n'ibindi ifite inzira icishamwe imanza mwe nizo nk'ubutungane yizeza ko byanka bikunda ico kibazo kizoteba kigatoregwa inyishu makuru kandi avugwa mu gisata cibidukikije imvura nyinshi ivanze umuyaga yaguye kuri uyu wa mbere musigati mu ntara ya Bubanza yarononye ibitari bike ikiraro cawuza imitumba ya munanira na kiziba caracitse nkuko abanyagihugu babimenyesha banavuga ko hononekaye imirima n'amazu itari mike hamwe n'amabarabara mu ntwaro bakamenyesha ko bakiriko baratororokanya ivyo nonekaye nayo abavyeyi barereye ku ishure shingiro gikanenga muri komine mpanda bavuga ko hamwe atacokorwa muri nondwi abana batazoronka aho bigira mu ndwiza kuko amashuri yabomotse bivuye ku mvura yaguye muri nondwi amakuru avuga mu gisata c'indero umuyobozi mushasha w'indero w'intara ya Gitega aragabisha abayobozi b'amashuri n'abigisha na cane cane bakorera mu makomine ya Gitega na Giheta ya giheta na makebuko baba mu gisagara ca gitega bacererwa ku kazi hari kuri uyu wa mbere mu nama ya mbere yagiranye n'abarongoye indero mu makomine yose hamwe n'abayobozi b'amashure akaba yabasavye ko aboba bavuga ko baba bariko basaba kurenganurwa bivuye ku gikorwa cyo kwiragiza abigisha aho batari bo bikora bakiri ku mirimo kurikira Godefride Bizimana kuri mikro ya mugenzi wacu Arthur Kavabushi kudutsa indero cyangwa kudutsa umwimbu mu ndero tubimenye tubimenyere ko cyane cyane bihera ku mwanya umwanya wategekanijwe turawukoresha wose kuduri mwebwe nk'abayobozi b'amashuri mwihereko murashika ku isaha icyo nicyo gitangura byose wowe uri umuyobozi utashitse ku isaha uzomenya ko umwigisha yacerewe bajya bigisha abana bose barashika ku isaha amasaha yose barayakora uko yategekanye aho niho hari agahati kandi mutongo mbe mutunguruke uburundi bwose ishure umuyobozi ashika ku isaha abigisha bagashika ku isaha abana ntibashobora gucerwa n'igikundi kandi abana batacerewe baca bakora amasaha yose kugira yategekanijwe n'ibyigwa bigahera hakiri kare none ufise n’isaha yo mu gitondo imara iminota mirongo itatu ukaca iminota cumi ukaca wigisha iminota mirongo ibiri hama ucavuga ngo rise wayiheje aha rero tubyumvikane hakiri kare ikintu cyitwa gucererwa kibanze kive mu mitima yacu kandi abadiregiteri wihere naho tese yoza kukuraba tese ntazotonda ku mashure yose mu mwanya umwe ngo gikunde naho tete yoza kuraba ntashobora gutonda ku mashure yose ngo gikunde wewe rero rerekera akarya gace nyene baguhaye ari kubanza kurereka hariho data wanje n'abandi uca wumva ngo na cane cane iheta makebuko igice co muri gitega iyo onye utera uja kuri komapo jya wumva umutireteri ariko aravuga umwigisha ndazi ko apfa kure ngo nicyo bituma acengwa iyo si isiguro ubunye batubwiye bati mugende mubabwire bajya abantu bose bahagarara ku ibarabara saa tatu igashika saa yine igashika niyo babona hagize igihinduka ntibazovuge ngo ntibabagabishije reke nkuru tibaze Jean Pierre Misago ibikorwa byo kwimba umuserege uva mu gisagara ca rumonge werekeza ku mutumba mutambara mu manuko bw'ico gisagara ibikorwa bijana no gushirayo imiringoti izotwara amazi byari bigeze ku ruzi murembwe kuri uyu wa gatandatu aho imiringoti amajana abiri na mirongo itanu y'uburebure bwa metero zitandatu imwe imwe niyo yari imaze gukoreshwa nk'uko onesiforo nibayubahe aserukira hejide zo mu rumonga bivuga iyindi miringoti amajana abiri izojabuka murembwe ijabukira ku kuri uwo mutumba wa Mutambara iramaze gushikanwa muri hejide zo mu Rumonge ivyo bigatuma uwaserukira hejide zo mu Rumonge yizeza abanyagihugu ku Mutambara ku itariki ya gatanu ndamukiza turimwo bari bahawe ko boba baronse amazi meza izo kubahirizwa waserukira hejide zo mu ntara ya Rumonge avuga ko iryo shira hamwe rizokora ibishoboka byose kugira ngo iryo sango bahanye mu nama yo kuwa 15 ntwarante guheze yubahirizwa agasaba abanyagihugu kubanda ku kumulindi bariko mu kwimba ahaca imiringoti uwo mutumba mutambara ukaba wari umaze hafi imyaka cumi uri mu bukene bw'amazi meza amabombo yari yarahubatswe akaba yajiyemwo amazi akanyurume rumara jean pierre misago mu kiyaya ca murembwe radiyo isanganiro radiyo isanganiro murambya imwaro igitega karuzi bubanza cy'ibitoke kayanza na ngozi ni kuri megahesi ijana na rimwe ku isaha sitandatu n'iminota mirongo itatu n'itanu muri studio za radiyo isanganiro amakuru twabateguriye tuyabandaniza mu yavuga mu gisata cy'imibano abakenyezi barijukiye ibyo kwitunganiriza imigambi akarorero na ka josephine nirera yatanguje ishyirahamwe ryo guhingura umuvinyu w'ibitoke n'inanasi muri komine mwumba intara ya ngozi iryo hinguriro rikaba rinahakaze abanyeshuri bahejeje amashuri mu ntumbero yo kubateza imbere uyu mukenyezi ahamagarira bagenzi be gutsinda ubwoba bagatanguza imigambi yo kwiteza imbere inkuru tubazaho Carmel Mutore mu minota mirongo itatu ibishyeye ibiri igihumbi cy'inanasi hajya naho ni presse Kakamoteri mu kugira niyumvire umugambi narimvira ikintu nokora kugira ngo gishobore kuntunga dushobore no gutanga akazi dushobore no gufasha mu kibano je bwa mbere narumwigishe eh, ariko ubu nahavuye nongera niga ibindi ndiga ibijyanye n'ibi vya transformation agroalimentaire n'ibindi nyene yego uyu mukenyezi aratubwira n'intambamyi agifise kugira ngo ashobore gushika ku ihangiro yipfuza umutahe uracyakenewe kuko bisaba umutahe muremure hari ibyo tutarashika ku kubera atamutahe dufise murabona yuko ibyuma dukoresha ni ibyuma bitateye imbere rwose ariko hari ibyo bindi byuma twifuza kurondera eh, ubuhinga bugezweho josephine nirera aranaha intege abandi bakenyezi abahamagarira kwikuramwo ubwoba bakitunganiriza imigambi y'iterambere Eh, nk'umukenyezi iyo bariko aranyumviriza iyo kwikura mu bwoba kuko ubwoba nibwo ahanini butwica umaze kwikura mu bwoba ugaca wimva icyo ukora ugaca ugitangura bukebuke kiratinda kigatera imbere nobaremesha ko utangura bukebuke mu nyuma bikaza iryo hinguriro ry'uwo mukenyezi rirakoresha na bamwe mu banyeshuri bahejeje ku ishure ry'imyuga etesi buntu aho bavuga ko ryabafashije gushyira mu ngiro ibyo bize no kuronka agasabune odeta bigirimana ni umwe muri bo turabishima kubona turi ngaha yadukuye bamwe bamwe mu bushomeri tukiri abanyeshuri twarabwira ababyeyi ati isabune yaduheranye mu bw'ubu nta muntu muri twebwe umujere bazakubwira abavyeyi ati ndakeneye isabuni eka na Steve nibizi arashinga intahe kw'iryo hinguriro byatumye ahamenyera byinshi atashoboye kurongera ku ishuri harashobora kuba hibonekeza ingorane zo kubara amapare kandi dukora amapuratike kubera ko kenshi dusanga dukoresha ibyuma usanga bikoreshwa n'umuyaga nkuba kandi ugasanga ibyo byuma birazimbye ariko rero ngaha naho twarose akajya arakaduha turakora ubu amapuratike ni menshi turabona ko ubumenyi buri ko buratera bwiyongera mu minsi iri imbere hari aho dushobora kugera natwe iryo shyirahamwe ry'uyu mukenyezi rihingura umuvinyu w'ibitoki n'inanasi rikoresha abakozi cumi n'umunani muri bo abakenyezi bagera ku munani umunani hamwe n'abagabo icumi hariho amadoge tugeza ko mu guteka uwo mutobe buraca bugacana ayandi mu magara y'abantu indwara bita mu rurimi rw'igifaransa autisme ni indwara ihungabanya inyifato y'umwana igatuma adakura neza ikaba ikunda kuboneka umwana afise imyaka itatu muganga yitaho kuvura ubumuga bwo mu mutwe Godelive nimubona avuga ko nubwo iyo ndwara idakira mu gihe usuzumwe hakiri kare umwana ashobora gukura neza guca n'andi y'amagara y'abantu na Francine ndiho kubgayo indwara ihungabanya inyifato y'umwana igatuma adakura neza bita autisme mu rurimi rw'igifaransa muganga Goderive nimubona avuga kandi ko iyo ndwara idakira ariko ko yisuzumwe ku gihe umwana avurwa agashobora kugenda arahindura imyifato yiwe hariho uburyo abaganga bakoresha kugira ngo bashobore gufasha umuntu arwaye iyo ndwara kugira ngo yoroherwe no kugira ngo ibimenyetso nababwiye bigabanuke nayo kuvuga ngo ngo arakira sinuva ko akira n'ukuri mugabo baramufasha kugira ngo yorohegwe kugira ngo ashobore kwigenga kugira ngo atere imbere ashobore kugira imigendere n'abandi bivanye n'abantu usanga baranonosoye bafasha abana eh, kugira ngo uwo mwana atere imbere ashobore kuyaga n'abandi ashobore kwiga muganga godereve nimubona avuga ko hatawovuga neza iciyo ndwara iva ko kuko ari ubumuga bwo mu bwonko kandi ko ushobora kuyikinga biva ku kuntu iyo umwana yaremwe usanga hariho mu bwonko bwiwe ibintu bitameze neza ugasanga ubwonko bwiwe ntibukora neza mu bisanzwe ni nacyo bituma binagoye kuyikinga kuko bivana n'ubundi nk'ubumuga bwo mu bwonko mugabo iyo mwana afashura kuva akiri muto hariho byinshi yiga akagenda amenya buhoro buhoro buhoro buhoro uwo muhinga mu kuvura indwara z'abafise ubumuga bwo mu mutwe avuga ko abana bafise iyo ndwara bakura bakarenza n'imyaka nka mirongo ibiri mbega niyihe iyihe nyifata abavyeyi bafise be nabo bana bogira mu kibanaho bobigenza gute ni muri bucana yandi y'amagara y'abantu izokurikira